Hier hulle, nadat Apollos daar aangekom het, het hy vir hulle baie gehelp. Want hy het baie hard met die jode gestry, al die mensen kon dit sien. Hij het gewijs dat hulle verkeerd is en hij het uit die oud testament vir hulle gelees en gewijs dat Jezus die Christus is vir wie allemaal gewaag het.